Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում հադրութի շրջանի Օխտաձոր գյուղից։ Ստաձորը գտնվում է Հադրութից 10 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևելք, հեռավորությունը Ստեփանակերտից 100 կիլոմետր է։ Բնական պայմանները բարենպաստ են։ Այժմյան գյուղի պատմությունը սկսվում է 17-րդ դարի սկզբներից։ Պատմական նշանավոր հուշարձանը գյուղի եկեղեցին է, որը կառուցվել է 1671 թվականին։ Համայնքում հիմնականում զբաղվում են խաղողագործությամբ, բանջարաբուծությամբ եւ անասնապահությամբ։ Ըստ դպրոցի տնօրեն Արթուր Արզամանյանի նոր ուսումնականը պիտի սկսեին նորակառույց դպրոցում, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով փոքրինչ հետաձգվեց նորակառույց կրթօջախի շահագործումը։ Երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունի դպրոցի տնորեն Արթուր Արզումանյանը։ Այն հանգամանքը, որ դպրոց կրում է Արթուր Մկրտչյանի անունը, կրկնակի է, պարտավորեցնում մեզ, որպեսզի աշխատենք ավելի մեծ երանդով, ասում է կրթօջախի տնորենը։ 2016-17 ուսումնական տարին սկսել ենք նորմալ, լավ դրամատրությամբ։ Այս տարի պիտի շահագործված լինի նոր դպրոցը, բայց ինչ որ եղանակից ելնելով եւ այլն եւ այլն ծրկվելա մինչեւ հոկտեմբերի 1-ը։ Հոկտեմբերի 1-ից պիտի արդեն շահագործվի նոր դպրոցը, տեղափոխվի նոր դպրոցը։ Մենք ուրախ ենք շատ, որ այս տարի մեր դպրոցը հաջախել են 8 աշակերտ, այսինքն աճկա, դպրոցում կա 40 աշակերտ։ Անցած տարի եղել է 46, հիմա 48 աշակերտ է։ Հիմա նախադպրոցական խմբում 10 10 աշակերտ կա։ Այդ մի տարին արդեն լինելու է 10 աշակերտ։ Դրանով մենք ուրախանում ենք, որ արդեն աճը կա, տարես տարի մեծանում է, եւ այս տարի գովելինան է, որ մեր դպրոցից եւ շրջանայի եւ ասենք հանրապետական օլիմպիադաների մասնակից եղել են եւ մեծ արդյունք են ասել, միավորներ են վաստակել, պատվոգրել, դիպլոմներ։ Եվ այս տարի մենք խոսք ենք տալիս նույնպես այդ նույն ուժով, այդ նույն երանդով շարունակել մեր այդ ուսում, մեր գիտելիքները։ Դպրոցի մտնոլորտը լավ մտնոլորտ ոլորտ է, երիտասարդ կոլեկտիվ է, 1-2 հոգի, որ ասենք միջնակարգ մասնագիտական են, մնացածը բոլորը բարձրագույն ավարտ են։ Ունենք ինֆորմատիկայի, ֆիզիկայի չի եղել, բայց եկել արդեն այս տարի մրցույթը հենց այսօր է կայացել։ Դպրոցում կանոններ, որոնք օլիմպիադայի մարտիկ են պատրաստում, նրանք հասարակական հիմունքներով լրացուցիչ պարապմունքներ անց են գացում։ Դե ձևի ուշներին միշտ գովաբանում են, միշտ հրախուսում են պատվոգրերով, այնքան որ դպրոցի արդյունքը լինի։ Միջոցառումներ միշտ լինում են։ Հիշարժան օր տարերի միշտ միջոցառումները լինում են 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ գիտելիքի օրվա կապակցությամբ մենք դպրոցում հասկացրինք, բայց անկախության օրվա արդի մենք հասկացրինք մեր հուշահամալիրը, որը կառուցված է Օկտաձորը, մեր ասենք համագյուղացիների Իսկ նոր դպրոցը կառուցում է Արմեն Օհանյանը եւ պիտի շահագործվեր։ Ինքը մեր համագյուղացի, մեր դպրոցի սան է եւ ինքն էլ կառուցում է նոր դպրոցը, ինքը հիմա բնակում է Հադրուտ, վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ է, ինքը եղել է նախկին Ալիևին մեր ազգային ժողովի պատգամավոր, հոկտեմբերի 1-ին պիտի արդեն տեղափոխվենք Նոդոկ։ 130 տեղանոց կայուկ ամեն ինչը ցավ բերել ենք, այնպես որ արդեն պատրաստ ենք սպորտալիչ չկա։ Մենք օգտվելու ենք մեր 5 դպրոցի սպորտալիչը, իրար մոտիկ են եւ Արմեն Օհանյանի միջամտությամբ այնտեղ կառուցել այնպիսի ճանապարհ, կարելի ասա, որ ասենք նոր դպրոցից մոտիկ 20 մետր, որ ասենք միանգամից մտնել մեր սպորտալիչ։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Հադրութի շրջանի Ուխտաձորի Արթուր Մկրչյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արթուր Արզումանյանն էր։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ձերուն կնդրությանն եմ առաջարկում Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից հաց կատակ եւ հացի տասնաբանյա վերնագրով զրույցները։ հացկատակ։ Արքայա խորժակը փակվել էր։ Արքունիքի պրնկեպրուկ լիքը մառաններից ու գինետներից սպասավորներն ու մատարվակները բերում էին աշխարի ամենահամեղ ուտելիքներն ու ամենահաճելի ըմպելիքները։ Ախորժակ գրգռող, թարխուն, կծու պղպեղ ու ամեն տեսակի թթու։ Նվում էր փանդիրը, Մեղմածոր երկում էին նաժիշները, իր նուրբ ձերքերով արքայի կողերն էր խուտուտ տալիս գեղեցկուհի բամբիշը։ Ոչինչ չէր օգնում, արքան ամեն բան դժվարությամբ էր բերանն առնում։ Հետո խորհրդականներից մեկը արքային ասում է. «Քո ախորժակը կարող է բացել միայն ծիծաղ խարուցող խոսքը»։ Գտամ մեկին, որի անունը Վարձ էր, Արքայությունն ու վայելքը սկսվում են ծամելուց, ասում է Վարձը։ Արքայի ախորժակը կբացվի, եթե բամբիշը մի մազ պոկի նրա բեխից արքան ժպտաց ու գլխով արեց։ Վերջինս մոտեցավ ու տիրակալի բեխից մի մաս փոկեց։ Արքան բռնեց մազն ու դիմեց խնջույքավորներին։ Տեսնում եք, այս փոքրիկ մազը ինչ ուժ է ունեցել։ Այսքան ժամանակ փակել էր իմ ախորժակը եւ ձեզնից ոչ մեկը գլխի չեր ընկել։ Բոլորը դել դմբոններ եք եւ փտկաց լիաթոք ու սկսեց ուտել։ Կարծես թե նրա ախորժակը բացվեց։ Վարձը շարունակեց իր պատմությունը։ Արքայի բիխի մի մազը չխառնեք ձեր մազերի հետ։ Եթե ձեզնից մեկի ախորժակը փակվի, ողջ մազերն էլ եթե հոգի, միևնույն է ոչինչ չի ստացվի։ Վարձը ծաղրում էր ամենքին ու խնդություն պատճառում արքային։ Դա անվարձ կտակ չէր, չնայած կտակողի անունը վարձ էր։ Հետո Վարձին արքունիքում փոխարինեցին վարձ երկրորդը, վարձ երրորդը, վարձ չորրորդը, վարձ հինգերորդը եւ այլն։ Վարձ 6-րդը նրանք բոլորն էլ ծաղրացումներ էին։ Վարձ 8-րդից ամեն ինչ փոխվեց։ Սա սկսեց շահակրատել ու հաջողախոսել արքային ոչ թե նրա ախորժակը բացելու կամ տրամադրությունը բարձրացնելու, այլ նրան դուր գալու ու գցնելու համար։ Այդ շողում խոսքերի դիմաց արքան ճաշն ուտելուց հետո իր պնակը տալիս էր հացկատակ վարձ 8-րդին լիզելու եւ հին օրերի հացկատակ ծաղրածուն դարձավ հացկատակ բնակալես։ Մի փիլիսոփա այսպես է ձևակերպել. Հացկատակներն ունեցել են զարգացման ընդամենը երկու փուլ։ Առաջին փուլում նրանք ազնիվ ծաղրածուններ էին, երկրորդ փուլում դարձան վարձով քծնողներ, բնակալեզներ։ Հացի տասնաբանյա։ Շատ խմելու հետ քիչ ուտելը նույնն է, ոնց որ ծովում խեղդվողը լողա միայն մի ձերքով։ Լիաթոք ծիծաղը մի պատար հացը, մարդու սամոքսում երկու պատար գաթա է դարձնում։ Չի կարելի ճաշել հուզված վիճակում։ Այսպիսի դեպքում ոչ թե դու ես ճաշում, այլ ճաշն է քեզ ուտում։ Բավարարվիր քո վաստակով, որովհետև ուրիշի դատածը նման է այն ամպին, որը պիտի անձրևի քո արտից հեռու։ Գիրանալու նույնն է, ոնց որ մարդ ձիուց իջնի եւ ճանապարհը շարունակի իր ձին շալակած։ Հայաստանում սրբազան պատվանուն է հացով մարդը, որին արժանանում է լայն ու նեղ օրերին սրտաբաց հյուրընկալողը։ Հացից ամաչողը անարդար վաստակից հերու կփախչի։ Ունքերը կիտած մարդու հացը մի կտրիր, միևնույն է, կերած, չկերած, փորդ բան չի ընկնի։ Մարդկային ցեղն իր հարատեվության համար պարտական է հացի ինքնազոհությանը, թե կարող ես վաղվա գործն այսօր արա առանց ձիրք տալու վաղվա բաժին հացին։ Բարգամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են։ Հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Ռոքսոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։